This topic is Vamika Sutta, part number four. The lecture will last one and a half hours, and we would like to invite Pante Bawaradamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ Bi Hoan Hỷ bắt đầu bài pháp thoại và chủ đề bài pháp thoại hôm nay là bài kinh Vò Mối, phần số 4. Bài pháp thoại sẽ kéo dài 1 tiếng 30 phút và chúng con cũng xin kính thỉnh Pante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu, sa đu, sa đu. Okay. Yes. Before giving in Dhamma talk, we will pay respect Buddha and reciting Namo Tassa three times. trước thầy phát Thoại chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn một cái tụng Nam Mô Tassa ba lần. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ok, Vamika Sutta. Và chúng ta tiếp tục bài kinh Vamika Sutta. Well, yeah. uh, Andavana said, oh? yeah. Andavana. Yes. Uh, Andavana, I think finished. Oh, oh, yeah, yeah. Don't box. Ah, uh, yeah. <laughs> ah, uh, yeah, yeah, said, sorry, sorry, yes. Okay. Và chúng ta đã học đến phần cái, cái, cái cửa Choco. Mm. Well, you shall ball by. Okay, double. Yes. It is finished. The next one. Yes, I know. So. <clears throat> when Sumedha continued to dig the termite hill, so he found frog. So we call it in Bali Odu Mayika Manduka. Uh, may translate uh, buff of frog or or silent frog. So the disciple told the Brahmin and found odu Odumayika frog. So the teacher said, remove it, continue to dig. <coughs> khi khi đó thì người đệ tử là Sumeda tiếp tục đào đào cái hang đó và khi đó thì tìm thấy con con ếch hay con nhái tên là Urumayika Manduka có nghĩa là cái à, con ếch này là con ếch mà nó trương phồng lên và khi đó thì người đệ tử mới nói với bà la môn rằng là thưa thưa thầy là con đã tìm được con đã đào được một con ếch thì vì thầy mới nói rằng hãy loại bỏ nó đi so It is finished? Not yet, right? Frog finished. Inga. Oh, and then frog finished. Uh, uh yes, yes, at all. Yes. Okay. I think the frog finished. Uh, yeah. yeah. Okay. Uh, frog, uh, frog uh, refer to anger. Anger to be to be removed. Yes. Mm. À, phần này chúng ta đã học từ trước rồi. Tại vì lâu quá nên thành ra là chúng ta quên mất. Ờ, có nghĩa là cái, cái con ếch con nhái này con ếch ếch phòng này thì chứng tỏ cái cái đó là nói về ý nói về cái sự sân cái sự sân hận và chúng ta đang nói về cái loại sự loại bỏ cái sự sân hận và phần đó chúng ta đã học xong. So the disciple continued to take. He found uh, Dridabhata. Dridabhata is a two-forked road, like a two-way is going inside the termite hill when he is digging. So he told the teacher, uh, I found Dredabhata two ways to go. So two roads to go. So at that time the teacher told, remove it, continue to dig. Và tiếp tục à, người đệ tử với Đào đào tiếp cái ờ, cái tổ mối đó và đào và tìm thấy tìm thấy con đường hai ngã. Và khi đó thì người đệ tử mới nói với thầy rằng là thưa thầy, là con đã đào tiếp và con thấy con đường, thấy đường hai ngả. Thì khi đó vị thầy mới nói rằng hãy loại bỏ nó đi, loại bỏ nó. So, so for the travelers, uh, so for the long journey, if you found uh, two ways to go, you may have hesitation which way I should go. This is this way is correct. Is this way, cor that way correct? You may have a doubt. At that time, uh, the thieves or robbers uh, may come to the traveler, uh, so may harm the traveler. In the same way, if you practice Dhamma, so sometimes you may find greater patta you may find the great dot. Two ways to go. Is it the Buddha is right or correct? Is it the Dharma is right or correct? You may have a doubt. So it is uh, presenting uh, to the vichiketa doubt. So if we have a vichiketa, we cannot decide whether it is correct or not, if it is correct or not. We cannot decide. So if uh, we have doubt, it is a problem. We may stop our practice. So at that time, the Mara will come to us, destroy our practicing. So because of this, the teacher told, remove it, continue to dig. So to remove Vichikecha doubt, how to remove? So learning in meditation, asking question. In this way, you can remove doubt. Yes, Và đối với một người, một người mà đi đang đi du hành trên một quãng đường dài như vậy thì trong lúc này đến con đường dài như thế người ta sẽ gặp với con con đường, con đường có hai ngã và khi mà gặp cái con đường hai ngã này thì người ta sẽ đắn đo, người ta sẽ lăn tăn là đi ngã nào, ngã nào đúng, ngã nào sai bởi vì cái sự đắn đo như vậy nên là người ta dừng ở đó và như thế thì khi đó kẻ cướp hay kẻ trộm sẽ tới và tấn công họ và có thể làm hại họ ấy và cướp bóc cái người đó cái người mà đang đi du hành đó cũng tương tự như vậy khi mà chúng ta thực hành cũng thế ở đây cái sự thực hành ở đây ví dụ như là chúng ta có cái sự hoài nghi hoài nghi ở đây chính là cái trà là cái sự hoài nghi hoài nghi ở đây chúng ta hoài nghi hoài nghi về đức phật đức phật ờ, có dạy đúng hay không pháp có đúng hay không hay đức đức phật có đúng hay không thì tất cả những đó đó là con đường hai ngã đường hai ngã này tương tự hay là ý nói về vichikicca cái sự hoài nghi hoài nghi ở đây thì chúng ta sẽ không đưa đến cái quyết định tại bởi vì sao bởi vì chúng ta không biết nó là đúng không biết nó là sai không biết là đúng hay sai bởi vì không biết là đúng hay là sai nên đó là cái vấn đề cái vấn đề là khi đó chúng ta bị nghi vấn như vậy bị nghi ngờ như vậy thì Mara Ma Vương sẽ đến phá hoại chúng ta, phá hủy chúng ta và sẽ uh, làm hại chúng ta và chúng ta không có thể tiếp tục cái sự tự hành của mình được, phá hủy cái sự tự hành của chúng ta. Và như vậy thì khi đó thì vị thầy mới nói rằng hãy loại bỏ đi, loại bỏ cái hoài nghi hay loại bỏ cái con thấy con đường hai ngả và hãy loại bỏ nó đi hay là loại bỏ cái sự hoài nghi đó đi. Làm sao để loại bỏ được hoài nghi? Thì khi đó có có cách đó là chúng ta phải học học thiền, học cách thực hành thiền và chúng ta phải hỏi hỏi những câu hỏi pháp, hỏi để thực hành thiền, nghĩa học thiền và hỏi để thì khi đó chúng ta sẽ loại bỏ được cái sự hoài nghi trong tâm của mình. <coughs> So even you are practicing anapana, if you have doubts, is it correct or not? So if you have doubt, you don't have a faith. You don't have a power of faith. So you may not be able to stay in the meditation object long time. So because of this, you should believe what you are doing. So if you have doubt, you should ask a question, make sure, make clear. So if so, you will believe what you are doing. If you believe, if you have faith, uh, so you have power. you can stay in the meditation long times. If so, you will improve. Ngay cả trong cái sự thực hành, sự thực hành thiền Anapana hay là thực, thực hành thiền hơi thở như cũng như vậy. Khi đó nếu mà chúng ta có sự hoài nghi, đó là chúng ta nghi thế cái này đúng hay là sai. Nếu mà nghi như vậy thì chúng ta chứng tỏ chúng ta sẽ không có đức tin. Mà đã không có đức tin thì chúng ta sẽ không tiến tới sự thực hành. Và không có đức tin như vậy thì chúng ta không có được cái năng lực của cái niềm tin và như vậy tí không có năng lực của các đức tin như thế thì chúng ta sẽ không có an trú trên ờ, đề mục thiền lâu dài được và khi mà chúng ta tin chúng ta phải tin tin vào cái điều mình làm là điều đúng và bởi vì tin vào những cái điều mình làm như thế thì chúng ta có thể tiến bộ được phát triển được và để tin vào cái điều mình làm thì chúng ta phải hỏi hỏi vị thầy hỏi hỏi để gì để chúng ta giải để giải giải được cái hoài nghi giải được cái nghi của mình giải được cái nghi như vậy như, như vậy thì chúng ta sẽ có cái đức tin có cái sự tín tâm có cái niềm tin vào cái sự chúng ta đang thực hành và chúng ta chúng ta có niềm tin như thế thì chúng ta tiến tới sự thực hành và an trú được trên cái đối tượng một cách lâu dài thì như vậy thì chúng ta sẽ tăng tăng trưởng hay là tăng thượng trong cái vấn đề hành thiền của chính mình. So does disciple continue to take So what he found the next is, uh, yeah, filter Chingawara. Uh, the it, eh, there is a kind of filter. So to to filter the soap. So in the past to get a soap powder uh, or when we was young, to get so bound up, we have to go uh, somewhere in the muddy place from the earth, like uh, soap. Uh, it's uh, we say blooming, so like a flower. So you pick up. We have to pick up. Sometimes uh, together with the sand. So mixing. Some are soap, some are sand. So uh, to get uh, soap liquid, you may put those salts. You pour water on a filter, so you can get uh, soap liquid. So you can walk, you can, um, you can wash your clothing. So it is a, a kind of filter, uh, strainer uh, to filter soap to separate from the from the sand. So yeah, it is a filter, Chang, Changawara, Changawara. So uh, Changawara is like that. Whatever water you pour, so waters are dropped down. So never exist in the filter. No water existing in the filter. So in the same way, when you practice Dharma, so when you have Nivarana hindrances, yeah, I mentioned five hindrances. Uh, usually we learn six hindrances. Uh, so what are hindrances? Kamachanda, Nivarana, sensual desire hindrance, Vyabhara Nivarana, ill will, hindrance. Tina new one. Slow than taught by hindrance. Odisa Gokuja Nivarna, restlessness, remorse, hindrances. Uh, Vichikeja Nivarna, doubt, hindrance. Avijja Nivarna, ignorance, hindrance. Altogether six. But here say five may remove uh, I think a doubt because we have taken above or may remove a weija uh, we have taken <coughs> so I don't know anyway uh, you you should do minus one <laughs> so uh, if we have a newer nuts uh, hindrances so all kusala is gone never exist in our mind. For example, sometimes we may have a sensual desire attaching into something, so cannot get any kusala. Sometimes we have anger or ill will, so want to harm others, so cannot have any kusala. In the same way, sloth and topa, restlessness, remorse, uh, doubt, ignorance. If we have those things, gusla is gone, like a filter, no order existing in it. So, because of this, uh, the teacher told disciple, the brahman told the disciple, remove it, continue to dig. So it is uh, like uh, treasure hunters uh, say, way of saying, uh, but uh, practitioners of saying is remove nivarana, five nivaranas. And continue to take means practice, continue to practice. So how to remove five hindrances? There are two ways mentioned in the commentary, Vaikampana. Uh, so Vaikampana is removing far away. It is going into the jhana. If you go into the jhana, your mind is focusing well, uh, penetrating, uh, can keep a long time. So you can practice continuously without interruption. If so, no hindrances coming in in the mind. So this is one way. Another way is a Dajenga. Dajenga is for short-term uh, short, short time, uh, short time removing. So short time removing is uh, with the vipassana. You may remove with the vipassana. Or you may remove uh, by reflecting. So there are some ways mentioned in the Mahasatiprana Sutta commentary on to remove nirvanas. You may learn those uh, trying to remove. So uh, there are two ways to remove Five hindrances. One is going into the jhana. It a is long-term removing. Short-term, uh, short-term removing is uh, jhinga. So with the vipassana or with the reflection, you may do that. So if so, uh, after removing, you can continue to practice. Yes, sir. và như vậy thì chúng ta có ở đây đó là ví dụ như ngày xưa thời ngày xưa cái thời mà khi mà ờ, cái công cái giá lọc như là ở đây có nói về cái giá lọc giá lọc ở đây thì chúng ta thấy rằng khi ngày xưa mà khi thời ngày xưa hay là khi mà thời mà khi mà lúc đó ngày xe đo còn trẻ đó thời đó khi đó mọi người mà muốn lấy được làm được cái bột giặt đó lấy được cái bột giặt thì sao bắt đầu đi tới và lấy ở dưới cái bồn nó cái bồn mà cái bồn mà nó nó nó mềm nó phun lên và giống như bông giống như bông hoa như vậy thì bồn đó bắt đầu trộn với cát và khi đó cái bùn và cát đó trộn vào và để trong cái giá lọc bắt đầu cho nước lên quấy nước lên và quấy lên thì khi đó nó chảy ra và lấy được lấy được cái, cái chất đó làm chất bột giặt và cái chất bột giặt này thì sẽ đem đi để giặt giặt rũ y hay quần áo vân vân thì cái giá lọc bao nhiêu nghĩa là đổ nước xuống thì khi bất kỳ cái nước nào đi qua cái giá đó đều không giữ lại được và nó đều chảy hết xuống dưới và không còn nước ở trong không không còn nước nào mà đong lại ở trong cái ờ, giá lọc đó nữa thì đó là đó là chankavara và tương tự như vậy khi mà hành pháp cũng thế khi mà chúng ta có năm cái triển cái ở trong tâm thực ra là có 6 triển cái nhưng mà trong đây có nói nói năm tại bởi vì chúng ta đã học một cái triển cái ở trước nên là 6 trừ đi một còn là năm thì khi như vậy khi như vậy thì cái triển cái này năm triển cái này đó là gì đầu tiên đó là kamachanda đó là dục dục lạc cái thứ hai đó là cái sân ý sân ý cái thứ ba nữa là cái sự hôn trầm thụy miên cái thứ tư nữa là cái chữ trạo cử cái thứ năm nữa là cái hoài nghi và thứ sáu là vô minh thì có thể chúng ta trừ đi cái hoài nghi chúng ta học từ trước hay là trừ đi cái vô minh thì nó còn lại là năm thì năm cái triển cái này nếu mà khi có năm cái triển cái này thì khi đó thì gọi là cái, cái vị nivarana Nivarana triển cái này thì đó là những cái không có cái kusala, không có bất kỳ cái thiện pháp nào có thể sanh khởi được hay là có thể giữ được, khởi sanh được nếu mà chúng ta có những triển cái này trong tâm ví dụ như là chúng ta có những cái dục lạc hay là dính mắc cái dính mắc vào cái gì đó dính mắc vào ai đó thì khi đó không thể nào cái thiện pháp không có thiện pháp nào mà có thể sanh khởi trong tâm và cũng tương tự như thế khi mà có sân ý có cái ác ý và muốn làm hại ai đó thì khi đó trong tâm chúng ta không thể nào có những cái thiện pháp khởi sinh tương tự như vậy thì nếu mà chúng ta trong tâm chúng ta mà có cái sự à, có hôn trầm tụy miên hay sự trao cử hoài nghi hay là vô minh thì khi đó chúng ta không có bất kỳ thiện pháp nào khởi sanh trong tâm hay là nói cách khác đó là chúng ta không có giữ được bất kỳ thiện pháp nào ở trong tâm mình cả thì như như thế cái giá lọc cũng vậy nó giống như là cái, cái giá lọc thế không có cái nước nào có thể động lại khi mà đổ nước vào cái giá cái giá lọc đó thì không có nước nào có thể đọng lại được và cũng tương, tương tự như thế thì khi đó vị bà la môn vị bà la môn mới nói với đệ tử rằng là hãy loại bỏ cái giá lọc đó đi loại bỏ nó đào tiếp và đào tiếp thì nói một cách khác để loại bỏ nó hay là đó là cách nói theo cách nói của người đại tìm kho báu có người người tìm kho báu thì họ nói là đào tiếp đào tiếp ở đây nhưng mà nói theo một cái cách khác ở đây khi mà người đối với hành giả thực hành thiền thì đó là chúng ta phải loại bỏ cái năm cái triển cái và tiếp tục đào tiếp tục đào người tiếp tục loại bỏ năm cái triển cái đó đi thì khi mà loại bỏ năm cái triển cái thì chúng ta phải làm theo cách nào thì đầu tiên đó là cái sự cái loại bỏ dài lâu Loại bỏ dài lâu ở đây có nghĩa là chúng ta nhập vào thiền jhana. Thì khi nhập vào thiền jhana thì đó lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta giữ được cái cái tâm một cách lâu dài trên cái đối tượng và cái sự liên tục lâu dài an trú trên cái đối tượng như thế thì không có triển cái nào có thể xâm nhập xâm nhập vào tâm chúng ta được. Cách thứ hai nữa đó là cái sự loại bỏ trong thời gian ngắn, tạm thời hay thời gian ngắn thì đó gọi là khi chúng ta thực hành thiền vipassana và khi chúng ta cũng phải học Học tiếp theo chúng ta có thể đọc chú giải, đọc trong chú giải để biết được cách thực hành như thế nào. Thì tóm lại chúng ta có hai cách, hai cách để loại bỏ được năm triển cái hay là sáu triển cái. Thì đó là cách mà loại bỏ một cách lâu dài. Dài lâu đó là nhập vào jhana. Cái thứ hai đó là thực hành thiền vipassana, đó là cái loại sự loại bỏ trong thời gian ngắn. Thì như thế chúng ta có thể tiếp tục tiếp tục cái sự thực hành của mình và loại bỏ được cái giá lọc đó đi hay loại bỏ được những cái truyền cái Nivarana và tiếp tục sự thực hành của mình, tiếp tục đào tiếp. Okay, continue to dig. What next? He found. So, yeah, the disciple found tortoise or turtle. So, he told the teacher, I found this So the teacher Brahman told the disciple, remove it, continue to take. So what is a turtle? Turtle or tortoise means five aggregates. Five aggregates. So why turtle is uh, tortoise is uh, five aggregates? In the tortoise, there are five limbs two legs, two hands, one head. So altogether five. So it is a sign of five. So the Buddha said, based on that, the Buddha said, it means five aggregates. So you should remove attachment to the five aggregates. So if you are practitioner, so about the five aggregates, you should remove attachment to So, so how to remove? Here mentioned, here not mentioned, but generally by reflecting nature dukkha anatta, you should reflect. Or five aggregate as a five aggregate. You should not think. This is a me, this is a mind so or uh, for the rupa as a rupa uh, for the feeling as a feeling for the perception as a perception for the sankara formation as a formation for the vijnana as a vijnana as a consciousness uh, you can also do in this way another thing is uh, about the feeling if you have uh, sukha happiness so to the sun as a suffering. Sukha also suffering. So you know I heard a story. So one day when he, he is about to sit on the table to eat, uh, at the table to eat. So Bhante said, Venerable said, Doka, Doka, Doka. Kapya saw that. <laughs> oh, I want to experience such a kind of dukkha, like that. So, yeah, eating is also suffering, actually. You know, when you are older, you may understand more. Uh, sometimes now, you know, place hot uh, shutting. <laughs> so, uh, if uh, digestion or appetite is not good, uh, really a bit suffering. So before that, I have to cook have to earn, so uh, we eating very busy. So yeah, because of this, uh, although uh, happiness feeling, happy feeling, can discern as a suffering. If a suffering feeling, so to reflect as a dawn, dawn. If dawn is inside the body, so it is painful in the body. To remove it, uh, you need another dawn. <laughs> so uh, stick in the body so uh, so very suffering if you have a neutral feeling reflect nature so some instruction like that so the perception the Buddha recommend to have a perception of nature impermanence perception of dukkha suffering perception of another non-self perception of asubha no attractiveness 哦，unattractiveness oh, oh, Perception of death. Maranasinya, Maranasinya. Uh, perception of disgusting about the food. Perception of unhappiness in the any world. Sabaloke, Nabira Disinya. So those perception, if you reflect, you may be able to remove attachment to the aggregates. So for the Sankara, uh, generally as a Sankara, as a nature to Canada, uh, I cannot remember special things. Only generally I can say that. Uh, in the same way, uh, consciousness. Uh, so In this way, so generally we can say with the vipassana, we can remove attachment to the five aggregates. Yes. Và vâng, như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây trong cái ví dụ này thì cái vị Bà La Môn vị à, vị học trò này vị học trò này tiếp tục vị học trò Sumedha tiếp tục đào đào cái hang này và sau đó vị đó tìm thấy con rùa và vị đã biết nói với vị thầy rằng là thưa thầy, nói vị thầy Bà La Môn rằng thưa thầy con đã đào và con đã đào được con thấy được con rùa và vị thầy mới nói rằng hay bỏ nó đi, hay loại bỏ con rùa đó đi. Con rùa ở đây là gì? Đó là năm muộn. Thì chúng ta thấy con rùa, con rùa nó có hai, nó có bốn chân, bốn chân và có một cái đầu. Và tương tự như vậy nó tương ờ, nó tương với như là một sắc uẩn và bốn danh uẩn. Và năm uẩn thì để loại bỏ, loại bỏ con rùa đó hay là loại bỏ năm uẩn thì chúng ta phải loại bỏ năm uẩn là như thế nào năm uẩn ở đây chúng ta có là sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn thì khi đó chúng ta phải loại bỏ đồng ờ, như ờ, chúng ta phải loại bỏ nó bằng cách là chúng ta phải quán tưởng trên cái có chúng ta phải có được cái tưởng anicca dukkha anatta đó là khổ vô thường vô ngã năm uẩn là khổ vô thường vô ngã thì khi mà chúng ta nghĩ như vậy chúng ta quán tưởng như vậy thì chúng ta thấy rằng năm uẩn này không phải là tôi không phải là của tôi và hay nói cách khác chúng ta có thể quán rupa là rupa sắc là sắc hay là chúng ta quán thọ là thọ tưởng là tưởng hành là hành và thức là thức thì như đó và chúng ta tiếp tục những cái thọ ngay cả khi mà thọ sukha thọ lạc chúng ta cũng quán nó là khổ có một câu chuyện câu chuyện vui ở đây đó là một bàn tê một uh, tôn giả một bàn tê đang ngồi chuẩn bị ngồi trên bàn ăn và khi đó trước khi ăn thì trước khi thọ thực thì bàn tê mới nói rằng ô oh, dukkha dukkha thì khi đó vị các vị á vị thị giả mới nhìn thấy với nghe được với nói rằng ô thưa bàn tê con ước gì mà được đúc khá như vậy con ước gì mà được khổ như vậy nhưng mà thực ra ở đây thì thực tế là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ngồi đó chúng ta ăn như vậy chúng ta ngồi ví dụ như là trời nóng trời ờ, ví dụ như là chỗ ngài đó bây giờ trời rất là nóng và nhiều khi chúng ta nóng và chảy mồ hôi suốt như vậy và nhiều khi trời nóng quá thì sự tiêu hóa của chúng ta không có tốt thì thực ra chúng ta thấy rằng cái việc ăn cũng vậy ăn cũng rất là khổ khi mà nhất là ăn mà không tiêu hóa được do trời nóng không tiêu hóa được thì ăn ăn cũng là khổ chúng ta không phải quán rằng khi mà chúng ta trước khi ăn chúng ta phải đi mua mua sắm mới đồ chuẩn bị nấu nướng rồi ăn và chúng ta phải quán cũng phải quán nó thực ra nó là cái sự khổ thì cái thọ lạc ở đây thọ xúc khá ở đây chúng ta phải quán nó cũng là khổ cái lạc thì cũng là khổ mà thôi nhưng mà cái khổ khổ thì là gì cái thọ khổ thì sao đúc khá đúc khá thì nó là cái gai giống như là cái gai cái gai của, của tâm nó đâm vào trong tâm chúng ta cái gai đâm vào thì rất là đau mà để loại bỏ cái gai ấy thì lại cần thêm một cái gai khác để nhổ cái gai khác để nhổ cái gai đó ra nên là rất là khổ nên chúng ta phải có cái tâm xả phải có cái, tâm xả và chúng ta phải có cái sự tưởng chúng ta phải quán tưởng như vậy và chúng ta cũng phải tưởng có những cái tưởng đó là anicca dukkha anatta khổ vô thường vô ngã asubha bất tịnh hay là marana sanya đó là cái, cái tưởng về sự chết hay là vật thực bất tịnh đó là những cái tưởng chân chính mà chúng ta phải quán tưởng thì chúng ta sẽ không vấy là cái tưởng không vui thích ở mọi cõi các cõi chúng ta không thích không thích thú không có vui thích ở tất cả những cái cõi tái sinh đó cũng là cái cách quán tưởng để chúng ta loại bỏ được cái sự dính mắc với cái năm nguồn và nữa trong cái sự sankara là hành nguồn, hành nguồn ở đây để loại bỏ được cái cái tư à, hành uẩn hành uẩn ở đây chúng ta phải quán xét đó là anicca dukkha anatta khổ vô thường vô ngã và về thức uẩn cũng thế nói một cách tổng quát thì khi để muốn loại bỏ được năm nguồn, loại bỏ sự dính mắc vào năm nguồn thì chúng ta phải thực hành thiền thiền vipassana hành thiền vipassana để loại bỏ được năm uẩn hay là giống như là vì Bà La Môn nói với học trò là hãy loại, loại bỏ cái con rùa đó đi, loại bỏ con rùa đó đi. Thì như vậy chúng ta cũng vậy, chúng ta phải thực hành đối với hành giả, phải thực hành, tiếp tục thực hành và để loại bỏ cái sự dính mắc vào năm uẩn. <coughs> So in the Buddha Bhoratan, like Ananda, Bhanya Ananda, uh, attached to the to the Buddha. So when the Buddha was uh, was sick. So Banyananda very worried. I say, he said, when he see Buddha, who, who is sick, so he forget uh, his practice, his dharma, even in directions he didn't know. But according to commentaries saying uh, about the Pariyati learning, knowledge uh, he remember but about the dharma uh, practice uh, so not clear uh, for him because of worry so uh, because Vani Ananda uh, has fulfilled the Barami to be attendant to Bhikkhu so now he is having uh, as an attendant. Uh, but uh, the Buddha is very sick. When he saw that, so very worried. So dhammas he has practiced uh, not clear in his mind so uh, it is something uh, I think attaching into the to the Buddha so after the Buddha passed away into Dupranibbana, he, he continued, he can continue to practice and attain aradhiship. Uh, another bhikkhu is uh, Bande Nuroda. So Bande Nuroda is a very, the most special one about the divine eye, Devachaku. So one time he told Bande Sariputta, I have Devachaku but I cannot get denominator. So at that time, uh, Banisari pointed out, yeah, you need to discern your Devachaku aggregates, Devachaku pi aggregates. So <coughs> Devachaku pi aggregate means uh, when he has Devachaku, so have a feeling, perception, sankara, consciousness. So the body uh, where the mind dependent on. So it's a uh, rupa khanda. So about the deva chekku is uh, touching into. So because of this, uh, you need to discern uh, deva chekku as a nature, as a dukkha, as a nada. So when Bhana practice according to Bhana Sariputa's instruction, got attainment. Uh, because of this, uh, sometimes uh, we may have attachment to the five aggregates. Uh, so do something uh, based on our our wish, our desire. So if someone want to get attainment, need to remove any attachment to anything and the mean is a 5 gets. Okay. Yes, sir. À, chúng ta có câu chuyện ở đây. đây đó là khi như, giống như tôn giả Ananda thì tôn giả Ananda là rất là dính mắc vào Đức Thế Tôn, rất là dính mắc vào Đức Phật. Bởi vì khi mà khi tôn giả Ananda thấy khi đó Đức Phật uh, bị bệnh, Đức Đức Phật sắp nhập diệt và khi đó thì tôn giả Ananda rất là lo lắng. Tại vì khi thấy Đức Phật bệnh như thế nên là tôn giả Ananda đã quên cái sự lo lắng này nên nên là tôn giả đã tôn giả Nanda đã quên hết tức à, ờ, cái sự thực hành không còn rõ ràng nữa nhưng mà trong chú giải ở đây thì có nói rằng đó là tất cả những cái pháp học Pariyati thì ngài vẫn cứ nhớ là tôn giả Nanda vẫn nhớ nhưng mà về cái pháp hành con đường thực hành thì tôn giả Nanda đã bị quên và không có rõ ràng về con đường thực hành thực hành như thế nào bởi vì do cái sự lo lắng quá mức lo lắng bởi vì khi tôn giả Nanda đã nhiều là rất, trong thời gian rất là dài và đã nguyện đã hoàn thành cái ba la mật để ước nguyện là để làm thị giả của Đức Phật và bây giờ thì tôn giả Ananda đã thành tiệp ước nguyện của mình, đó là làm thi giả của Đức Phật. Và bây giờ thì Đức Phật lại bị bệnh, nên chính vì thế cái sự lo lắng trong tôn giả Ananda rất là lớn. Bởi vì lo lắng như thế nên là pháp hành không còn rõ ràng trong tâm của ngài Ananda nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tôn giả Ananda dính mắc vào Đức Phật rất là nhiều. Nhưng mà sau khi Đức Phật uh, nhập diệt rồi thì ngài Ananda tiếp tục thực hành và thực hành và cuối cùng thì tôn giả Ananda đã đã chứng đắc. Và câu chuyện khác nữa thì đó là tôn giả Anuruddha. Tôn giả Anuruddha là đệ nhất về thiên thiên nhãn thông. Và khi đó tôn giả Anuruddha có nói với tôn giả Sariputta rằng là thưa ngài, à, thưa tôn giả Sariputta nghĩa là bây giờ là tôi đã có thiên nhãn thông rất là mạnh như vậy, đệ nhất về thiên nhãn thông như vậy nhưng mà vẫn chưa chứng đắc à, được đạo quả. Thì khi đó là tôn giả Sariputta mới nhắc nhở, mới dạy với tôn giả Anuruddha rằng bởi vì có sự dính mắc dính mắc vào năm muộn và làm với chỉ tôn giả Sariputta mới chỉ cho tôn giả Anuruddha một cách để loại bỏ sự dính mắc vào năm muộn bằng cách quán quán thiên nhãn thiên nhãn là cái là cái là là, là cái năm muộn nghĩa là à, là khổ vô thường vô ngã anicca dukkha anatta và ở đây tại sao mà thiên nhãn là năm uẩn? Có nghĩa rằng cái tâm này là sanh lên phụ thuộc vào cái thân. Thì đó là rupa khanda là sắc uẩn và tất cả trong Dipacha có nghĩa là trong thiên nhãn thông thì có những cái tâm đó là có thọ thọ vedana đó là thọ uẩn và có hành uẩn có thức uẩn và có um, hành và có tưởng uẩn thì như vậy là có một sắc uẩn và bốn danh uẩn thì như vậy thì tổng cộng là năm uẩn thì ngay cả Dipacha cũng phải quán thiên nhãn, thiên nhãn thông thì cũng phải quán rằng đó là anicca dukkha và anatta thì sau khi đó thì tôn giả Anuruddha đã thực hành đã nghe theo và hành theo sự chỉ dạy của tôn giả Sariputta và đã loại bỏ được cái sự dính mắc của năm uẩn và chính vì thế đã đạt được uh, đạo quả và bất kỳ chúng ta khi bất kỳ ai trong bất kỳ hành giả nào khi mà chúng ta dính mắc vào năm uẩn thì có nghĩa là chúng ta có những cái sự mong muốn này mong muốn kia thì chúng ta không thể nào tiến bộ được không thể nào tiến bộ trong cái pháp hành của mình được và chính vì thế để loại bỏ để có sự tiến bộ tiến bộ trong cái pháp hành của mình thì chúng ta phải thực hành để loại bỏ cái sự dính mắc vào năm uẩn Okay, so need to remove attachment. So uh, next one, what is the next one? Uh, next one is Asisuna. Uh, Asisuna is a uh, butcher's knife and chopping a block. So the disciple in the treasure hunting story, so when he is digging, found the butcher's knife and the chopping block. So the teacher said, remove it, continue to dig. So in the Dharma side, when Kumara Kumarakasapa asked the Buddha so the Buddha said, so <clears throat> so a sisuna means uh, karma guna, five karma guna, five sensualities. Five sensuality means something to see, which is uh, agreeable, uh, uh, which is uh, desirable, which is something to attach. In the same way, something to listen, something to smell, something to eat, to taste, something to touch, which is agreeable, desirable, uh, can produce defilements. So, <clears throat> so with butcher's knife, so you put a, uh, a piece of meat on the chopping block. With a knife, uh, you slice, you you cut uh, to be very small, smaller and smaller. So slice, slice, slice. So in the same way, our developments putting in this body on the sensualities, five sensualities, and slice, and kill. So uh, we become very, very painful and can die again and again. So so what is Vachasana for mean is uh, Kilesa Kama, defilements, sensuality. So defilements is uh, also we call it Kama, which which has the nature of wishing, the nature of desire, the nature of attachment. So uh, five sensualities, like something to see, something to listen. This is also we call karma. It is something to be attached. So kilesa karma is something to attach. Vatu karma is uh, kilesa karma is something to attach with, to attach with, or something to attach. Vatu karma, property sensuality is something to be attached attached to be waste. Because of this, uh, both are karma. So, yeah, we have a kilesa, we have a sensuality. So, uh, we enjoy. Whenever we enjoy, it is harming us. So, whenever we see something with attachment, it is harming. Whenever we listen something with attachment, it is harming so like slicing meat. So, <coughs> so because of this, uh, five sensualities or defilements is gamma or water gamma are called which has a knife and chopping block. So remove it, continue to take. Remove, how to remove? So remove attachment to five sensualities. So whenever you see, trying to see without attachment, without desire, because of needs, you see. In the same way, whenever you listen, so should not listen with attachment, with the desire. Maybe will be just because of benefit, because of needs. You listen. In the same way, when you smell, when you eat, you should do doka doka. <laughs> so, because of needs, you only have to eat. So, in the same way, touching. So, like that. So, noble people, noble person, they are not happy by using those things by seeing, by listening, by smelling, by eating, by touching. Even Brahmas, they don't want to touch something. By touching, they are not happy. So although we are happy, uh, we touch our children, we are happy. We touch our pets, uh, we are happy. <laughs> so it is a kind of funny thing for the Brahmas. So for the noble persons, in the same way, eating we think good hmm. so just it is just our thinking Nobody people didn't think in this way brahmas didn't think in this way so because of this uh, whenever we see we listen we smell we eat we touching so remove attachment we may reflect all the time nature or dukkha or nada or some other ways you know, which the border teach. So in this way, we can remove attachment to the sensualities. Yes. Và tiếp theo tiếp tục thì về đối với à, chúng ta chúng ta phải loại bỏ sự dính mắc và tiếp theo nữa thì khi mà đào tiếp đào tiếp thì khi đó thì trong à, cái câu chuyện tiếp tục chúng ta theo cái chuỗi cái câu chuyện về cái người đang tìm kho báu này thì cái vị bà la môn với nói với đệ tử đào tiếp đi thì vị đó đào tiếp được cái gì vị đó với đào tiếp được con dao làm thịt hay con dao phay và một cái thớt ở đây có nghĩa là ý nói về phiền não và năm cái sợi dây của dục trưởng năm sợi dây của dục trưởng ở đây thì đó khi đó nói về cái về pháp ở đây thì đó là tôn giả hay là uh, tỳ kheo Kumara Kassapa mới hỏi Đức Phật thì Đức Phật mới giải thích với bảo bảo vì đó cái loại bỏ đi cũng giống như là vì bà la môn kia nói với đệ tử của mình hãy loại bỏ loại bỏ cái um, con dao và cái thơ đó đi cái dao làm thịt hay cái dao phay và cái thơ đó đi và cũng tương tự như vậy Đức Phật viên nói ngày Kumarakassapa rằng hãy loại bỏ cái sự dính mắc năng sự dính mắc vào đây đó là đầu tiên nói về cái thấy hay là cái nhìn chúng ta nhìn cái gì chúng ta thấy cái gì đó chúng ta dính mắc vào nó bởi vì chúng ta thấy những cái thứ khả ý khả ái và chúng ta dính mắc cái phiền não khởi sinh tương tự như vậy khi mà nghe nghe chúng ta nghe những cái thứ khả ý khả ái và chúng ta nghe chúng ta thích thú vào nó chúng ta dính mắc vào nó thì khi đó cũng phiền não khởi sinh và tương tự như vậy chúng ta ngửi một cái gì đó và chúng ta khởi lên cũng khởi lên cái sự dính mắc và phiền não và cái thứ tư nữa đó là khi mà chúng ta ăn chúng ta ăn cũng vậy chúng ta dính mắc vào cái sự nếm của mình cái vị của nó và cũng tạo nên cái phiền não và cái sự xúc chạm cũng vậy khi mà xúc chạm cái vật gì đó khả ý khả ái và những cái phiền não khởi sinh con dao làm thịt ở đây con dao nghĩa là khi mà chúng ta thấy rằng ở đây là có con dao và cái thớt thì bất kỳ cái gì đặt trên nó hay là cái miếng thịt mà đặt trên cái thớt đó thì cái con dao này sẽ cắt nó ra cắt nó ra cắt nó ra từng thành những cái miếng nhỏ miếng nhỏ thành những từng những cái slice từng những cái miếng nhỏ một tương tự như vậy những cái phiền não cái phiền não này nó đẩy cái thân của chúng ta chìm đắm vào năm cái dục lạc và năm cái dục lạc này luôn luôn cắt chúng ta cắt ra chúng ta ra thành những cái mảnh nhỏ thành những miếng nhỏ và giết chết chúng ta chết và chúng ta chết đi chết lại rất là nhiều lần con dao ở đây đó là cái con dao ở đây chính là cái kilesa kilesa kama đó là cái dục phiền não kilesa kama đó là những cái dục phiền não ở đây ví dụ như là khi mà chúng ta nhìn thấy cái gì đó thì chúng ta khởi đến cái sự mong muốn phiền não chúng ta mong muốn một cái gì đó chúng ta dính mắc một cái gì đó chúng ta ước ao cái điều gì đó khi mà thấy cũng vậy hay là nghe cũng vậy ngửi cũng vậy nếm cũng vậy hay xúc chạm cũng vậy thì chúng ta sẽ có cái sự những cái sự dục lạc khởi sinh những cái dính mắc khởi sinh và những cái phiền não khởi sinh thì nó như là con dao mà cắt chúng ta ra từng những miếng nhỏ như vậy thì đó là kilesa kama và nữa là vattu kama vattu kama đó là những cái cái gì đó để chúng ta dính mắc vào cái gì đó để chúng ta dính mắc vào thì cả hai cái này đó là cái dục phiền não hay là cái gì đó để chúng ta dính mắc vào thì cả hai cái này cũng đều là những cái phiền não mà chúng ta thích thú vào nó chúng ta chìm đắm vào nó thì nó sẽ chính là chính cái đó sẽ làm hại mình làm hại bản thân bản thân mình và chúng ta nghe nghe cái gì đó mà nghe với cái tâm dính mắc thì cũng giống như là chúng ta đang bị cắt vậy đang bị cắt bởi hay là chúng ta đang bị cắt bởi con dao hay là cái thớt là chúng ta đang nằm trên cái thớt và đang bị cắt bởi con dao này và cắt ra cắt chúng ta ra làm những cái miếng nhỏ thì đây là năm cái dục khi mà kilesa kama hay là vatu kama cũng vậy nó là con dao và cái thớt và chúng ta phải loại bỏ nó loại bỏ con dao và cái thớt này làm sao để loại bỏ con dao và cái thớt này loại bỏ năm cái sự dính mắc này thì khi đó Đức Phật dạy chúng Đức Phật dạy chúng ta rằng chúng ta nhìn nhìn thì chúng ta cũng không nhìn chỉ chỉ là cái mong muốn à, là nhìn những cái thứ cần thiết những cái thứ cái thứ lợi ích mà thôi không nhìn những thứ không lợi ích và chúng ta nhìn không với cái sự dính mắc chúng ta nhìn bởi vì chúng ta cần nhìn mà thôi và chúng ta nhìn bởi vì nhìn cái sự nhìn đem đến cái sự lợi ích cho bản thân và nghe cũng vậy chúng ta không nghe những cái thứ gì mà đem đến cái sự dính mắc không đem đến cái th- mà chúng ta chỉ nghe những cái thứ gì đem đến cái sự lợi ích mà nghe chỉ là do cần thiết phải nghe nên chúng ta nghe thôi cũng tương tự như thế khi mà ngửi ngửi cũng vậy chúng ta không ngửi những cái thứ mà để làm làm tăng trưởng cái sự khởi sanh cái sự phiền não hay là để uh, khởi sanh những cái cái sự dính mắc mà chúng ta ngửi đơn thuần chỉ là ngửi mà chúng ta cần thiết phải ngửi nên chúng ta ngửi thôi và chúng ta ngửi những cái điều gì cái sự những thứ lợi ích và tương tự như ăn cũng vậy ăn ở đây nhưng ngài đó với nói vui rằng ăn cũng vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ ăn mặc dù ăn nữa thì cũng nói khổ khổ khổ khổ khổ luôn đúc ca ngay cả ăn cũng vậy chúng ta phải nói là đúc ca đúc ca như là khổ khổ ngay cả khi chúng ta ăn nếm những cái vị cũng vậy và xúc chạm cũng thế cái xúc chạm ở đây cũng thế cái xúc chạm ở đây có một điều rất là đặc biệt là đó là những bậc thánh bậc thánh là không có thích thú và tất cả những cái thứ này hay đặc biệt là không thích thú và tất cả những cái sự nhìn nghe hay là ngửi nếm hay là xúc chạm và những thứ này không khả ý khả ái và cũng không có những bậc thánh sẽ không thích thú nó thích thú thích thú trong tất cả những cái điều này và ngay cả những cái bậc phạm thiên Brahma, Brahma cũng không hoan hỷ không có thích thú và cái sự xúc chạm. Đó là một cái điều đặc biệt. Đối với chúng ta khi mà chúng ta xúc chạm vào những đứa bé, vuốt ve những đứa trẻ, những đứa bé, đó là cái niềm vui, đó là cái sự thích thú hay là chúng ta vuốt ve những con thú cưng của mình thì chúng ta thấy đó là cái niềm vui thích thú nhưng mà đối với phạm thiên đó là một cái điều rất là đặc biệt đối với phạm thiên phạm thiên không thích thú không có thích thú trong cái sự xúc chạm và phạm thiên cũng không nghĩ xúc chạm này hay là các bậc thánh cũng không nghĩ cái sự xúc chạm này là cái sự thích thú hay là sự thấy sự nghe sự ngửi ờ, là những cái thứ mà khải khái mà chúng ta phải quán tất cả những cái thứ này chúng ta thấy chúng ta nghe chúng ta ngửi nếm hay là xúc chạm cũng vậy chúng ta phải quán nó phải quán được phải khởi sinh cái tưởng đó là anicca dukkha anatta khổ vô thường vô ngã hay là nói theo một cách khác đó là chúng ta phải loại bỏ được cái sự dính mắc hay loại bỏ được cái phiền não và năm cái sợi dây dục trưởng hay là năm cái phiền não ở đây và chúng ta loại bỏ lấy con dao làm thịt và cái thớt hay là con dao phay đó và cái thớt chúng ta phải loại bỏ nó đi yes Errol. okay next one what he found So the disciple found a piece of meat. So the teacher told him, remove it, continue to dig. So, so when Kumara asked about this, so a piece of meat or a slice of meat is uh, mansa besi in Bali. So uh, a piece of meat means uh, nandi raga. Nandi is a delight, raga is a lust. Delight and lust mean is a very attaching, very attachment. So Nandi raga. So you may say delight or attachment. So two words are combining, so it is a stronger. Uh, <clears throat> so how how do we similar about these two? So about the piece of meat. So many people like it. Many people wish want to eat. Even animals such as crows, they like it. So in the same way, uh, beings, because of ignorance, we have a nandiraga attachment. So with the attachment we like everything uh, so everything become beautiful eating also good seeing also good listening also good <laughs> actually really may, may be good may not be good a noble person's view it is no good like a brahma's view they don't want to attach they don't want to see so much so uh, why we attach to it is because of our attachment, not because of beauty of something. So, uh, because of nandiraga, and so we like this one, we like that one. Young time only mother's milk. Later we want to eat rice or meat or something like that. Uh, later want to get a computer or iPad. So uh, cannot finish everything we see, that's, that's, that's do it. So uh, even suffering intens. Uh, so we made that. Uh, so in this way, our uh, our lives and suffering, uh, Sankalori increased because of Nandiraga. So another explanation is uh, meat. Everywhere you you keep, it touch, it it stick, it stick. So here stick, there stick, there stick. In the same way, if we have a non we stick. Uh, we stick Zoom, we stick iPad, we stick computer, uh, we stick eating. So because of non-niraga. Uh, so we have stickiness. Uh, so stick here, stick there, cannot finish. How much you, you stick. <laughs> so many things. So uh, although sometimes we have a suffering. You know, many childrens they have a uh, so glasses with a, with thick power because they want to see computer, they want to see phone. So I'm paying, so still want to see. So like that. Although it is a suffering, we stick. So because of this, uh, means nandiraga. So to remove nandiraga. So how to remove? With what? we should remove. So for the mega, with for the mega, that means arhata mega, with through arhata mega, we should remove it. So that means you're trying to get arhatship <laughs> to remove Nandiraga. So the Buddha told uh, Bande Kumara Kasapa. Yes, sir. <clears throat> và vâng, tiếp tục tiếp tục nữa thì chúng ta là vâng. thì cái vị đệ tử này vị đệ tử này là cái người mà đang đào đang đào tiếp kho báu tìm kho báu vị đệ tử với nói với uh, ờ, với nói với vị thầy của mình vị bà la môn rằng là thưa thầy con đã tìm thấy miếng thịt và vị bà la môn mới nói rằng nói với đệ tử rằng hãy loại bỏ loại bỏ cái miếng thịt đó đi và cái miếng thịt ở đây miếng thịt ở đây từ khi mà ở từ Bali đó là mang à, mang sa sa mangsa mangsa mangsa besi mangsa besi hay là nói một cái khác đó chính là cái nandiraga nandiraga là cái miếng thịt ở đây là sự giải cái sự thích thú và tham dục thích thú nghĩa là nandi nandi là cái sự thích thú hay là delight sự thích thú và raga là cái dục hai từ này nandi và raga ở đây thì hai từ này cộng lại với nhau thì nó có nghĩa rằng cái sự thích thú rất là mãnh liệt nghĩa là cái dục ở đây rất là mãnh liệt và tương tự như vậy tại sao tại sao lại miếng thịt lại được ví như là cái sự thích thú và tham dục ví dụ như là khi mà uh, chúng ta nhiều khi là chúng ta thấy là chúng ta sẽ uh, ăn này hay là cái miếng thịt ở đây miếng thịt ở đây thì rất là nhiều người thích tại vì miếng thịt là có nhiều người ai nhìn thấy người ta cũng muốn ăn hay kể cả súp xanh cũng thế súp xanh cũng nhìn thấy miếng thịt và nó cũng muốn ăn con quạ cũng vậy ngay kể cả con quạ con quạ mà nhìn thấy miếng thịt nó cũng muốn muốn ăn cái miếng thịt đó thì chúng sanh chúng sanh bởi vì có vô minh nên là có cái nandi raga hay là cái sự thích thú tham dục thì nan uh, à, nandi đó là cái khi mà chúng ta dính mắc bất kỳ những cái gì cái gì đẹp chúng ta nhìn chúng ta nghe chúng ta ngửi chúng ta nếm hay là chúng ta xúc chạm thì chúng ta đều có cái sự dính mắc vào nó chúng ta thấy nó đẹp thấy nó khả ý thấy nó khả ái thấy nó tốt và dính mắc dính mắc vào nó thì đối với bậc thánh các vị nhìn tất cả những thứ này không có những không là những thứ mà không các ngài không có dính mắc và nó không phải thực sự là cái gì khả ái khả ý trong tâm các ngài hay là những bậc phạm thiên cũng thế những phạm phạm thiên brahma cũng vậy người ta không có cái sự dính mắc nhiều vào cái sự xúc chạm hay là cái sự nghe ngửi nếm vân vân và cái Nandiraga. Thì Nandiraga thì chúng ta thấy khi mà còn bé, khi mà lúc bé thì chúng ta chỉ có cần, cần đó là sữa mẹ mà thôi. Cần mỗi sữa mẹ không cần cái gì ngoài sữa mẹ cả. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì chúng ta cần chúng ta thích thích ăn cơm, thích ăn ăn bánh, thích ăn thịt, vân vân và khi lớn lên nữa thì chúng ta lại thích vào iPad, thích vào computer, thích máy tính và thích đủ thứ, ngay cả những thứ khổ như vậy nhưng mà chúng ta là nghĩ chúng ta thấy nó là cái lạc và chúng ta dính mắc vào nó cái đời sống cái đời sống này thực sự là rất là khổ và nếu mà khi chúng ta dính mắc vào cái đời sống này dính mắc vào nhiều thứ như vậy thì chúng ta đang nới dài nới dài cái vòng tái sinh luân hồi samsara của mình ra và cái miếng thịt ở đây thì có một cái trong chú giải có nói một cái khác nữa cái thịt thì để ở chỗ nào mình đặt bất cứ bất cứ ở chỗ nào thì nó dính vào chỗ đó và khi mà con nandi raga có cái sự thích thú tham dục thì nó sẽ dính bây giờ cũng vậy chúng ta dính mắc dính vào gì nhiều khi chúng ta thấy là chúng ta đang dính vào zoom chúng ta đang dính vào ipad chúng ta dính vào computer chúng ta dính vào ăn uống chúng ta dính vào nhiều thứ khác nhau dính vào sự ờ, cái dính vào cái này dính vào cái kia và không bỏ được cái sự dính mắc thì chúng ta bây giờ chúng ta hỏi là chúng ta dính mắc vào bao nhiêu thứ có bao nhiêu thứ chúng ta đang dính mắc như vậy chúng ta có thể thấy rằng có nhiều những đứa bé rất còn bé rất bé thôi còn rất là nhỏ nhỏ tuổi nhưng mà cái kính mắt kính mắt rất là dày độ rất là cao bởi vì sao bởi vì nhiều khi nó xem nhiều quá xem nhiều thứ trên điện thoại xem xem nhiều thứ trên máy tính bảng nhiều thứ trên chơi nhiều trò chơi trò game khác nhau bởi vì nó dính mắc vào đó khi mà có mang sa besi hay là có cái miếng thịt đó hay là có năn nandiraga đó là có cái sự thích thú tham dục thì làm sao làm sao chúng ta có thể loại bỏ được loại bỏ như thế nào thì đức phật dạy đó là khi chúng ta phải chứng được đạo thứ tư đạo thứ tư đó chính là a la hán đạo khi mà có được a-la-hán đạo thì chúng ta có thể loại bỏ được hoàn toàn cái sự thích thú tham dục hay là cái nandiraga này và chính vì thế nên là Đức Phật dạy chúng ta để loại bỏ là cái nandi raga bằng cách chứng được thực hành và để chứng được đạo quả thứ tư hay là đạo đạo a-la-hán là đạo thứ tư manga thứ tư a-la-hán và chúng ta phải loại bỏ được cái miếng thịt này đi so Next one. <clears throat> so when continue to dig with the tools. So digging is making effort. Uh, so tool is uh, yeah with the wisdom, wisdom. So finally found in Naga. So in Bali Naga. So in the treasure hunting story, uh, usually it is a dragon. So at that time, the teacher told the disciple, uh, let it be. Let it do naga. Let it be. Namagrahi nagasa. Please uh, pay homage dragon. So, so Brahman and disciple, uh, they are like uh, uh treasure hunting. So by being in respect Naga, so they will have a lot of treasures. So they will be rich. In the same way, for the practitioners, the Buddha changed to Dhamma. So what is a Naga? Naga is uh, the Buddha. So Arahanta Buddha. Why the Buddha can change? Naga here uh, something related to, to here is is of two meanings. One is a dragon, one is a arhanta, Buddha. Naga means uh, like uh, uh, na is not, uh, ga is go, no go. Uh, no go means uh, no go by desire. Uh, so people are going by desire, but uh, uh, Buddha didn't go to didn't go by desire. So because of this, uh, it is also no go. So uh, some definitions uh, not aga. Uh, na is not. Aga is coming. Uh, so not coming what? Not coming kilesa. Uh, being removed by mega. So once you you remove with mega, so kilesa will not come. So because of this, Naga means who make Kilesa not to come. <clears throat> so because of has two mean because it has two meaning. So the Buddha can change. Naga means Buddha, not dragon, in the Dhamma case. So uh, let it be means not to harm Buddha. Namogroi Nagasa. Pay homage Naga means you should pay homage Buddha. So how to pay homage? It is mentioned in a commentary. The Buddha, who know the Dharma, taught, taught the Dharma to know for the disciples. This is one sentence. The Buddha, who has tamed by himself, for himself, taught the Dharma to be tamed for the disciples, for the beings. The Buddha who is peaceful Oh. Who is peaceful? Taught the Dharma to be peaceful for the beings. The Buddha, who has crossed, taught the Dharma, who has crossed for himself or who has overcome for himself taught the Dharma to be uh, to be crossed with for the beings to be overcome or to overcome for the beings. The Buddha who has seized taught the Dharma to be seized for the beings. So with this view, with the, in, in, which, in, in this way, uh, should pay respect Buddha. So it means in this way for the dharma practice. So Vandekumaraka Kaspa also practice according to Sota. So increasing Vipassana, finally he got arhatship. At that time, uh, he will understand Buddha is a dragon. Should pay respect. So in this way, uh, who know the Buddha and the Buddha who know the Dharma taught the Dharma to know for the beings. Uh, in this way, he will understand, he will pay homage. So he become rich, rich in noble properties, has a lot of faith, pure morality, etc. So now the sutras are finished. So according to the Buddha's instruction, uh, may you be able to practice. Sadhu. Sadhu, sadhu, Yes, sir. Và như vậy chúng ta bắt đầu đào tiếp. Và khi đó trong câu chuyện này thì khi mà vi ờ, đệ tử vị đệ tử này mới nói với vị bà la môn thì bà la môn mới nói tiếp rằng như vậy thì hãy đào tiếp đào tiếp và đào dùng cái dụng cụ để đào thì khi đó cái đào đây là cái sự tinh tấn và cái dụng cụ ở đây đó chính là trí tuệ cái dụng cụ để mà đào thì chúng ta khi mới đó phải dùng cả cái trí tuệ và cái sự tinh tấn và con rồng ờ, khi mà đó thì đào vào đào vào trong cái trường hợp mà đang đang nói về câu chuyện mà đi tìm kho báu thì hai người hai vị vị thầy và vị trò đang bắt đầu đi tìm kho báu thì khi đó đến cuối cùng là gặp con rồng thì khi đó vị thầy mới nói với vị đệ tử rằng nếu mà khi mà đào tới rồi và đào gặp con rồng thì hãy để con rồng để ở yên đó và hãy đảnh lễ con rồng và vị bà la môn thì nói với đệ tử như vậy thì có nghĩa rằng đảnh lễ đảnh lễ con rồng hay đảnh đảnh lễ naga naga ở đây thì đó chính là cho nếu mà nói trong pháp thì đức phật đã chuyển cái câu chuyện con rồng này trở thành à, một cái bài pháp thì đó là chính là đức phật Đức Phật hay từ Naga, Naga đấy có hai nghĩa, Naga đó là Đức Phật là Buddha hay là là bậc A La Hán và Naga có nghĩa là con rồng hay là bậc A La Hán hay là Đức Phật và cái từ Naga này có hai cái nghĩa nữa đó là na là gì? Từ Naga là ghép bởi từ ghép. Cái từ ghép này có nghĩa na nghĩa là không và ga ga là đi. Cái là Naga là không có đi. Có nghĩa rằng không đi theo sự ham muốn thì các bậc thánh Đức Phật hay bậc A La Hán là cũng không đi còn đi theo cái sự ham muốn của mình đó là naga naga nghĩa là không đi theo theo sự ham muốn thì chính vì thế naga ở đây là nói về Đức Phật hay là bậc A La Hán <coughs> hay nói cái khác nữa đó là na là không và naga naga aga aga là đến thì naga nghĩa là không có đến không có đến cái gì những cái phiền não không có đến nữa thì phiền não mà không đến thì bởi sao tại sao mà phiền não không có tới không có đến hay là không có tới thì khi đó chỉ có là đạo manga thì khi mà cái đạo a la hán có đạo rồi thì cái phiền não sẽ không có tới và manga thì sẽ manga sẽ giết đi sẽ diệt đi cái ki-lê-xả những cái phiền não phiền não nó không có tới thì đó là naga là phiền não không có tới hai cái nghĩa của từ naga đó chính là đức phật hay là trong trường hợp này thì đó là chính là đức phật bậc a la hán không phải là con rồng và khi đó thì hãy để yên nó và hãy đảnh lễ và không làm hại không làm hại đức phật mà để yên và đảnh lễ đức phật thì lễ Đức Phật đánh lễ Đức Phật như thế nào chúng ta đánh lễ Đức Phật như thế nào thì trong chú giải có nói đó là chúng ta phải đánh lễ Đức Phật Đức Phật là người biết pháp và là người người thấu suốt pháp và dạy pháp cho chúng sanh đệ tử và Đức Phật là người điều ngự được bản thân và điều ngự chúng sanh và Đức Phật là một người bình an và dạy pháp đem đến, đem đến an bình cho chúng sinh và Đức Phật là người đã vượt qua và dạy cho chúng sanh cái pháp để vượt qua dạy cho đệ tử cái pháp để vượt qua và Đức Phật là bậc thấy và Đức Phật dạy pháp cho chúng sanh thấy rõ và Đức Phật đó là những cách mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật và Đức Phật đã chuyển là hay đành à, Đức Phật là người Đức Phật Đức Phật là người biết pháp và Đức Phật dạy pháp cho chúng sanh và trong ở đây thì khi đó thì có nói Đức Phật dạy như thế thì là tôn giả Kumarakasapa đã thực hành theo lời dạy của Đức Phật và đã đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ Pháp và thực hành thực hành Pháp ở đây đó là thực hành Vipassana tới khi chứng được đạo quả Arahant và khi thấy được chứng được đạo quả Arahant thì khi đó tôn giả Kumarakasapa mới hiểu thực sự Đức Phật thấy Pháp và thấy Pháp là đảnh lễ Đức Phật, thấy Pháp là như thế nào và khi đó thì tôn giả đã chứng được đạo quả Arahant và trở nên là một người giàu có, đã đào được kho báu và có được nhiều báu vật, có nhiều và đã có rất là trở thành người một người rất là, rất là giàu có giàu có đây là gì đó là giàu có cái pháp giàu có đức tin giàu có về giới trong sạch vân vân và rất là nhiều sự giàu có khác nhau và chính vì thế à, thì là ngài đã đào được kho báu và kho báu pháp và ngài sơ đo mong muốn tất cả chúng ta và thời pháp ở đây thì đã hết bài kinh vamikasuta thì đã xong và ngài sơ đo mong tất cả chúng ta có thể thực hành và có thể chứng đắc đạo quả niết bàn sa du sa du sa du So we were Samaritans. Yes, era. Yes, sario. Na chifyo. Yes. Etawata cha amehi. Etawata cha amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadam punya sambadam. Sabe dewa numodandu. Sabe dewa numodandu. Sabha sambati seriya. Sapa Sambadi Sindhya Idame Nyatina Hodu Idame nya Nyatinang Hontu Sukhita Hontu Nyatayo Sukhita Hontu Nyatayo Idame Bonyam Idame Punyang Asawakaya Vaham Asawakaya Vaham Hodu Hodu Mama Bonya bagam. Mama punya bagang Sabasadanam Sabasatanam Pajemi Pajemi Tesabe Tesabe Tesamam Tesamam Punya bagang Punya bagang Labandu Labandu Sadu Sadu Sadu Sadu, sadu. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today. And thanks, Fante Bawara Tamika, for the wonderful translation. We would like to share all of our merits that we've accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to bow up Sayadaw May Sayadawji be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participation. See you all in the next Dhamma class and may all be well and happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bao ốc Sayadochi những quà phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách dự giới, học Pháp và hành Pháp. Chúng con kính mong Ngài Bao ốc Sayadochi Pháp thị kinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính Pháp trong ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học Pháp lần sau. Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính chúc chư Tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa đu, sa đu, sa đu. Sa đu, sa đu, sa đu, sa đu, sa đu.